biyan da ko masu sauraro kukan aiko waɗanda suka shafi addini da rayuwa cikin lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku wato sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma cikin sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar wato sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin muna imel a fasirrahma at ko kuma dai kan. shafinmu na fasiyar rahama da ke dandalin sa'ar zumunta na facebook yau ma dai ga mu tare da shi malami a doktor sheik muhammad sani umaru jalemo ba mu da addinin masarunci ta jami'ar bayero da kenan kano domin amsa tambayoyin da za ku aiko kuma suna na cigar sassan wanda nake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a karmakan la bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kamar jiya dai mun fara magana ko muna cikin magana akan hadisin eh, Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wanda yaji daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ko manzo sallallahu alaihi wa sallama ya rawaito shi daga ubangijinsa hadisi ne kursi wanda Allah ta'ala yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya zalunci zan abin haramtawa tsakaninku kada ku zalunci juna Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaytahu illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ku bayina dukkaninku batattu ne sai wanda na shiryar da shi don haka ku nemi ta in shiryar da ku ya ibadi kullukum ja'i'un ce ya ku bayina dukkaninku masu jin yunwa ne illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi fastat'imuni at'imkum ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku yace ya ibadi ya ku bayina kullukum arin illa man tuho dukkaninku a tsarara kuke sai wanda na tufatar da shi fastaksuni aksukum ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku ya ibadi ya ku bayina na innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ku bayina ko kuna yin kurakurai safe da yamma ni kuma ina gafarta zunubai naka ku nemi gafara ta in gafarta muku wannan magana ta ubangiji tana nuna cewa dukkan halittu gaba daya masu bukatuwa ne zuwa ga Allah ta'ala cikin jawo wa kansu abin da yake maslaha da kuma ijiye wa kansu ko kuɗe wa kansu abin da yake cutarwa ne cikin al'amuransu na addini ko al'amuransu na rayuwa kuma bawa ko bayi ba su mallakar wa kansu wani abu daga cikin irin wannan ba wanda ubangiji ta'ala ya ga dama shi ne zai ba shi shirya ya ba shi arziki wanda ubangiji ta'ala ya so zai iya hana shi waɗannan abubuwa duka a duniya wanda ubangiji ta'ala bai yi masa gafara ba bai yafe masa zunubansa ba bai ainihin yafe masa kurakuransa ba to babu kuma mai yafe masa su a duniya ko a lahira Allah ta'ala yake cewa man yahdillahu huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wanda duk Allah ta'ala ya shiryar to wannan shine shiryayye wanda kuma Allah ta'ala ya batar to ba za ka samu wani majibinci mai shiryarwa gare shi ba irin waɗannan ayoyi ko irin wannan magana tana nan a cikin alkur'ani da yawa akwai Allah ta'ala yana cewa ma yaftahillahu lin-nasi min rahmati fala musika laha wa ma yursil wa ma yusik fala lahu min ba'di abinda Allah ta'ala ya bude wa mutane min rahmatin na rahama fala mumsika laha babu wanda zai iya rike wannan rahama duk abinda Allah ta'ala ya so ya so ya rahamci mutane da su to babu abinda babu wani wanda zai iya rike wannan rahama ya hana ta isa ga ga waɗanda Allah ta'ala ya so ya isar da ita gare su wa ma yusik fala mursila lahu min ba'dihi duk abinda Allah ya rike kuma babu wani wanda zai sako shi bayan Allah ta'ala hakanan Allah ta'ala yana cewa inna Allahu ar-razzaqu dhul quwwati matin lalle Allah shine mai azartawa ma abocin karfi wanda yake cikakki. haka nan ubangiji ta'ala ke ce faftago inda Allahi faftago wa abudu wato ku nemi arziki a gurin Allah ku bauta masa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha babu wata wani abu mai tafiya a doran kasa face arzikinsa yana gurin ubangiji haka nan Allah ta'ala ya gaya mana eh, hikayar annabi Adam da matarsa Hawwa alaihi lokacin da suka ci itaciya suka nemi gafara ta ubangiji suka ce in bai in bai musu gafara ba bai ji kansu ba to babu wanda zai yi musu suka ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah mun zalunci kanmu idan har baka yi mana gafara baka ji kanmu to zamu kasance cikin tababbu haka shi ma annabi nuhu alaihi salam ya faɗa wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin Allah in har baka yi min gafara ka ji kaina ba zan kasance cikin asararru annabi ibrahim alaihi salam ya kafa hujja da waɗannan ayyuka na ubangiji don ya nuna kaɗaitar ubangiji wajen uluhiyarsa da kuma cancantar abota masa shi kaɗai ba tare da haɗa shi da wani ba wato ayyukan nan da Allah ta'ala ya ce shi yake a nema a wajensa shiriya da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da gafara duk shi kadai yake yi babu wanda yake yin so sai shi kadai to annabi ibrahim alaihissalam ya kafa hujja da su akan cewa Allah ta'ala shi kadai ne wanda ya cancanta a kadaita da uluhiyya shi kadai ne wanda ya cancanta a kadaita shi da rububiyya Allah ta'ala ya ce afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin wa alladhi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfin wallazi yubituni thumma yuhyin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din yake cewa afara'aytum ma kuntum ta'budun ba ku ga abin da kuke bautawa ba antum wa aba'ukum al-aqdamuna ku da tsofaffin iyayenku fa innahum aduwwun li to duk waɗannan abubuwan da kuke bauta ba Allah ba ni abokan gabata ne illa rabbul sai ubangijin halittu kadai shine wa allazi khalaqani shine wanda ya halicce ni fa huwa yahdini sannan shi yake shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shine kuma kadai yake ciyar da ni shi kadai kuma yake shayar da ni wa idza maridtu inna rashin lafiya fa huwa yashfin shine kadai yake bani lafiya wallazi yumituni thumma yuhyin shine kuma yake karban raina kuma shine yake raya ni wallazi atma an yaghfira li khati'ati yawmiddin kuma shi nake fatan ya gafarta min kurakurena ranar ranar sakamako saboda ka annabi Ibrahim alayhi salam yayi hujja da waɗannan ayyuka wato halittarsa da ya yi da shiryarwa da bashi arziki da karbar da raya shi da karbar ransa a duniya da gafarta masa zunubansa a lahira ya yi hujja da wannan akan cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa a kaɗai tashi da bauta da uluhiyarsa da rububiyarsa kuma shi kaɗai ne wanda ya kamata a roƙe shi a ƙasƙantar da da kai a gabansa Allah ta'ala yana cewa Allahu allazi sun thumma razaqakum Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shai. subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ne wanda ya halicce ku sannan shi azurta ku sannan shi ne zai kashe ku ya matar da ku kuma shi ne zai raya ku hal min shurakaikum manya yaf'alu min zalikum min Cin cikin abubuwan da kuke hadawa da Allah akwai wanda zai iya aikata wani abu daga cikin waɗannan subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka daga abin da suke hada shi da shi wajen bauta haka wannan dalili ne da yake nuna cewa Allah ta'ala yana son a bayansa idan za su roƙe shi dukkan wata maslaha ta su su roƙe shi kade kaɗai maslaha da ta shafi addini ko maslaha da ta shafi duniyar su abincinsu abincinsu tufafinsu da sauransu kamar da suke roƙonsa shirya kamar da suke roƙonsa gafara kamar da ya zo a cikin hadisi liyas'al ahadukum hajatahu rabbahu hajatahu kullaha hatta shisa nalihi idan qata dayan ku ya roki ubangijinsa bukatarsa gaba daya hatta wato igiyar takalminsa ko zaren takalminsa da zai tsinki idan ya tsinke roki Allah ta'ala ya ya gyara masa shi ko ya daidaita masa shi shi yasa wani daga cikin magabata ya kasance baya roƙon wani abu wani abu wato komai Allah ta'ala yake roƙo baya roƙa gurin wani ko duk bukatarsa dukkan bukatunsa hatta gishirin da zai sa a cikin abincinsa ko abin da da zai bawa dabbarsa ciyawar da zai bawa dabbarsa a wurin Allah ta'ala yake yake roƙo yake roƙo Allah ta'ala ya halicci bayansa duk da cewa ya halicce su hunafa kamar yadda zo cikin wani hadisi ya halicci bayansa hunafa na na ash-shayatin ya halicce su bisa hanya totar A musulmi daga ba shaidanu suka karkatar da su to wannan yana nuna fitira ta dan adam Allah ta'ala yayi ta bisa ta karbi gaskiya in an sanar da ita akwai wannan kuwa din akwai wannan istidadin akwai wannan shirin na in an sanar da ita gaskiya ta karba to amma dole ne bawa sai ya nemi ilimi ya san meye musulunci haka kawai ilimin ba zai zo ya same shi ba kafin sanar da shi ko ya nemi ilimin sani to ai shi jahili ne haka waye zai taimaka masa wajen samun ilimi din shine Allah sai wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum Allah shi ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata la da shay'an ba ku san komai ba sauraka a karan farko bawa bai san komai ba haka yake zuwa duniya ta ina zai samu ilimi ya samu shiriya ta wajen Allah ne kamar da Allah ta'ala cewa ce wa annabin sa wajen ka ba fada ya same kamar rashin shiriya ya baka shiriya Allah ta'ala yake cewa wa kazalika wahayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa kazalika wahayna ilayka ruhan min amrina haka muka yi maka wahayin wani ruhi daga al'amuranmu ma kunta tadri mal kitab wal iman baka san menene littafi ba baka san menene imani ba daga baya Allah ta'ala ya saukar masa alqur'ani ya sanar da shi ya sanya shi zama shine annabin wannan karshen karshen zamani shine annabin karshen duniya da shi babu wani annabi kuma shine shugaban annaba mafi mafi su gaba daya to haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludun yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw ne dukkan wani abin haihuwa akan haife shi akan fitra wato zuciya wacce take fara kal wacce za ta iya karbar shiriya amma daga baya iyayensa ko su mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ma su mai da shi ba maguje mai bautar wuta ko wani abu ba Allah ba don haka Allah ta'ala gurinsa ake neman shiriya gurinsa ake neman ilimi gurinsa ake neman tsira gurinsa ake neman gafara gurinsa ake neman kowace maslaha maslahar da take ta duniya da ta lahira kuma kasancewar ubangiji ta'ala shine mai bada waɗannan maslahohi shine mai tallafawa bawa cikin waɗannan abubuwa tun daga halittarsa da bashi rai da ba shi lafiya da ba shi ci da sha da kula da shi to wani alama ce da take nuna cewa ubangiji ta ala shi kaɗai ne wanda ya cancanta a bauta masa shi kaɗai ne wanda ya cancanta a kaɗaita wajen uluhiyarsa sannan kuma bawa ya sani cewa dukkan wani abu nashi ba zai yiwu ba idan ubangiji ta ala bai kama masa tallafi da agaji ba ubangiji ta ala shi zai ba shi agajin da zai samu dukkan bukatarsa amma in har ubangiji ta ta'ala ya ga dama zai iya rike bukatarsa babu kuma wanda ya ya karɓo masa ko yayi masa kuma tunda har Allah ta'ala shi ke da ikon wannan to ya kamata ya zama bawa a gurinsa yake nema ba a gurin sa ba Allah ta'ala ka ba mu dace to amin su din akwai kalatin da mace farko ta fito ne daga baiwar Allah wanda take cewa mijinta ne baya yin sallar wato sallah akan lokaci musamman ma sallar asubahi sai ya yi wanka zai fita komai rana sannan yake kuma ba ruwansa da makwabtansa kuma ita din ma ya hana ta hulɗa da kowa me ya kamata ta yi kuma tana neman shawara to idan har ya kasance baya sallah a lokacinta kuma sallah asubahi sai da rana to wannan ba yana barin sallah asubahi kenan sallah tana da lokaci kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna salata kanat al mu'minu kitaban mawquta lalle sallah akan mu'mine wani farali ne mai lokaci ubangiji ta'ala ya sa masa lokaci lokacin farawarsa da lokacin fitarsa kamar yadda ba a yarje wa mutum ba san da ya ga dama kafin lokacin sallah ya je ya yi sallah to aka nan ba a yarje masa ba ya yi sallah bayan lokaci ya wuce wanda aka ba su dama sune ne waɗanda suke da larura ashabul azar da suke da larura su wanda aka halatta musu su iya gabato da sallah kafin lokacinta ko su jinkirta wata zuwa lokacin ta gaba kamar a a jinkirta ta zuwa la'asar ko kuma magariba a jinkirta ta zuwa isha'i waɗannan masu larura su ce ya sa ta salatu a samun azar wanda suna da larura ruwa ta rashin lafiya ko larura ta tafiya ko wani abu dai da shari'atar ta da ta keɓance amma in ba su ba to duk wanda zai bar sallah haka kawai ya kiyinta to babu shakka wani yana daga cikin masu tahawun at-tahawun wasa da sallah Allah ta'ala na ta fa khalafa min ba'dihim khalf ba salata wa tabu ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya fa khalafa min ba'dihim khalf wasu bata gari wasu baragulbi suka biyo bayan mutanen farko mutanen kirki ba'u usala suka tozarta sallah wa tabu ash-shahawat suka rika bin soyayyen zuciyarsu abinda zuciyarsu take so shi za su yi Allah ce fa sawfa yalqawna ghayya da sannu za su hadu da wani kwazazzabo a cikin jahannama mai tsananin azaba shi kaga wanda zai tozarta sallah ba karamin laifi yake wa Allah ba ba karamin cutar da kansa yake ba sai fa wailu lil musallin allazina hum an salatihim sahun tsananin azaba ta tabbata ga waɗanda suke masu sallah masu rabkarwa ga barin sallah raukarwa ga barin sallah shine rashin yin sallah a kan lokacinta ko kuma rashin yin ta ko kuma yin ta ba bisa ba rashin kula da rukunnanta da wajibanta wannan su ne a sahun ɗin da Allah ta'ala ce tsananin azaba ta tabbata gare su ya zama da mijinki haka yake babu shakka wanda yana cikin haɗari ba ƙarami ba saboda sallah ɗin nan ita ce ginshikin dukkan komai idan ta gyaru to komai ma na bawa zai gyaru amma in ta lalace to komai ma zai lalace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aqamaha faqad aqama ad-din wa man bayya'a fa huwa lima siwaha adiya wanda duk zai tsayar da ita to wanda zai tsayar da addinin sa wanda kuma zai zai tozarta ta to abinda ma ba sallan ba zai tozarta shi saboda a zahiri kina ga kamar sallah ce kuma yake gashi a cikin ma bayanan kikin na nuna cewa banda ma sallar baya kula da haƙƙin makota ba ruwan shi da kowa kai ma kuma yana neman ya fi duk wannan tasirin barin sallar ne ko wasa da sallar wannan wasa da sallar ba abinda ba ta jawo masa ba saboda wannan abu ne wanda yake mai hadari kwarai da gaske ya kamata ki tashi ki iyayen ki kika cewa ya sai sai ta hanyar sanar da waɗanda za su sanar da shi ta hanyar ki matsa masa karki ga abin nan kuma ba haka ba to gaskiya kuna rayuwa da shi tana cikin rayuwa ce wacce ke da hadari kwarai da gaske ta sakon yusuf shi wanda ke tambayar malami ne hukuncin dan kasuwar da ba shi da tsayayyen farashi akan kayansa kuma yake sayar da kayan da shi kansa ya manta nawa ya siyo su a kasuwa to waye ga masa cewa dan kasuwa sai ya tsaye da farashi kwada ai ba ce dan kasuwa zai kasuwanci sai ya tsaye da farashi ba wanda ba zai canza ba kasuwanci wani abu ne wanda yake da alaka da lokaci da bukata da yawan abu ko rashin yawansa da yawan masu su ko rashin yawansu aka zai iya sayan abu ana sayarwa da kuɗi kaɗan daga baya kuma abin ya zo ya tsada su haka shi ma yana da dama in ya sayar da tsadan ba wai laifi ne ba a koya ya saya ana sayarwa da tsada kuma ya dawo ya kare shi sai ya ce idan me zai karya nashi wannan shari'a bata iyakan iyakance wani abu na farashi kuma ko ta ce kowa sai ya tsaye da farashi kana iya zuwa ka sai wani abu da farashi wani kuma ya sai ya kasa da yadda ka saya wani kuma ya zo ya sama da yadda ka saya a sawa'un a cikin kasuwa ɗaya ko a gurin mutum ɗaya ma wani ya zo ya ga cewa wani abokinsa ne ko tare suka taso ko wani ɗan uwansa ne ko wanda yake jin nauyinsa ne ya masa rage to in ya ba shi kyauta ku me zaka ci anan to wannan ba wani abu kuma dan ya manta ya sayar ya manta nawa ya sayo to to menene dan ya manta nawa ya sayo sai a hana shi sayarwa sai ranar da ya tuno abin da ya so banga banga ma hikimar tambayar ba ta sai tambaya ta gaba da kike cewa malam ina da uban gida shi kuma yana zargina da daukar masa kuɗi ni kuma na san ban taba daukar masa ba ina neman shawara malam to da ya zarge ka ka daukar masa kuɗi me ya biyo baya ya yadda ka dauka din ba koko ya ci gaba da zargin ka ya ci gaba da zargin ka sai ya kawo hujjojin da suke tabbatar da ka dauka in ba shi da shi to bai halatta ya ci gaba da zargin ka ba akan abin da ba shi da hujja ba daidai bane mutum ya zargi dan uwansa musulmi da wani abin ba na laifi alhalin ba shi da hujja akai in har kaga cewa abin zai ci gaba a haka to babu shakka zai zama da matsala nan gaba watakila in yi maka wani zargin ko dai a kama ka ji a rufe ka musamman ma da yanzu ba bincike ake tsaya yi mai tsawo ba kawai waye ya fara kawo kara shi kenan ka ka fara kai kara kuma wanda ya kai kara din nan musamman ya ce yana dan karfin sa to karshe kai ba lalle a saurare ka ba sai ka sha wahala ko kuma ko da za a saurare ka sai ban ka wahala don in kaga cewa akwai zargi mai yawa irin wanda yana shigowa kai kuma ka tabbata baka da laifi to gara tun farko kakura da aiki a karkashinsa ka je ka nemi wani guri ka yi aikinka don karshe abubuwan zasu in kuma har da ya zarge ka ɗin ka iya wanke kanka kuma ya gamsu cewa ba ba ka da laifi to shi kenan kuma bai kamata shi ma ya cika zargi ba ba tare da hujja ba sai dija a rijiyar da ke tambayar mutumin da ya razana a cikin barci wacce addu'a ce aka koyar da zai yi lokacin da ya farka to haka kawai ya razana ko mafarki idan kawai haka ya razana to ya kashi sai ya irin addu'o'in da ya kamata ya yi da lokacin da zai kwanta akwai addu'o'i da aka ce ai a mutum zai kwanta ko da ya tashi ya zana, abin ya ba shi tsoro yana iya na farko abin da ya zo a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi isti'aza ya nemi tsari ga Allah ya tofa a hagun sanarhan abin da bangaren sanarhan na hagu a wuzu billahi mina shaikwanar rajim a wuzu billahi mina shaikwanar rajim ko a wuzu billahi samir alim mina shaikwanar rajim ya tofa a abin nan in ma ya ga dama yana iya tashi ya raka a biyu ya nafi ya alwala ya nafi laraka a biyu sannan ya isti'aza sannan ya koma ya kwanta a ɓangarensa na dama wannan duk yana daga cikin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koyar ga mutumin da ya yi mafarki mai ban tsoro ya tashi to haka ita ma razanar to da dai abu ne wanda ya danganci tsoro saboda haka sai wannan ya kwanta kuma ya kula daidai sanda zai kwanta tsakanin addu'ar da ake so a yi lokacin da za a kwanta ya karanta kula uzai باسمك ربي وضعت جنبي إن أمسكت نفسي فارحمها وإذا رسلتها فأخذها بما تحفظ به عبادك الصالحين daga dai addu'o'i da annabi sallallahu alaihi ya koyar karanta kula uzai guda biyu ya shafe cikin sa shi wannan bashar bitri wanda ke tambayar malam kamar yadda aka sami maza da aka yi wa bishara da gidan aljanna tun daga nan duniya shin akwai mata ma a ciki na'am akwai akwai akwai mata da aka yi wa bishara da aljanna yanzu da take farfadiya din nan sai wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi roƙa mun Allah in daina farfadiya sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kin ga dama ki haƙi haƙuri Allah ta'ala ya baki aljanna in kuma kina so in yi miki addu'a sai in yi miki ta ce a to za ta haƙura amma dai a yi mata addu'a ko da ta yi farfaɗiya, ta faɗi kada wani abu na tsiraicin ta yi bayyana to Allah ya kare mata abin na tsiraicin ta kacin tsirara na bai ce to za a yi miki to kaga anan ta haƙura saboda haka annabi kuma ya mata alkawari in dai za ta haƙura ya yi mata alkawarin aljanna kaga wani bushara ce akwai rumaisa matar na umar da annabi ya ganta a aljanna sai yake cewa ya ganta sai yake tuna kishin umar sai bai je gurin ba har umar yake cewa a alaika azaru ya rasulullah imma ina ma wasu kishi kai zan yi wa ya ma'aikin Allah kaga annabi ya farki ya ganta a aljanna mafarkin annaba gaskiya ne sallallahu salama in yin farki abinda ya gani a mafarkin nan haka ne gaskiya ne wala kana ga ya gama ta na Umar a gidan aljanna to kuma umuman matansa duka yan aljanna ne saboda matansa a nan a duniya su ne matansa a lahira shi ya mu aka ce kada wani ya aure su bayansa aka halamta wani ya aure matansa bayansa saboda almar'atu li akhiri zawjiha fil janna mace tana kasancewa ga mijinta na ƙarshe aljanna to in matar manzo Allah ta yi aure kaga zai zama mijinta na ƙarshe ne mijinta aljanna to kuma su waɗannan matan su ne Allah ya ce kai ya canza su saboda su zama matansa aljanna saboda kamata annabi sallallahu alaihi wasallam kan kafu dan aljanna ne kuma suna tare da shi sallallahu alaihi wasallam a aljanna shi yasa aka haramta aljanna shi yasa Ammar lokacin da ya je yana yi wa Aisha radiyallahu ta'ala yana yi wa mabiya Aisha radiyallahu ta'ala nasiha lokacin da ta fita a kan raƙuminta za ta shiga masara ta je ta samo waɗanda za su goya mata baya a je a kamo waɗanda suka ci sayidina usman shi kuma sayyidina ali lokacin yana ganin hakan zai zama fitina ce gara ta haƙura to lokacin sai ya tura ammar ibn yasir ya tura alhassan ɗansa alhassan ibn ali radiyallahu anhu ya tura shi kan cewa ya je ya gaya wa mabiyanta cewa su haƙura kar yi wannan tafiya kuma kar a yi wannan abin da ake tunani to amma ibn yasir a lokacin yake cewa wallahi wallahi inna inni la'alamu a inni la'alamu annaha zawjatu nabiyyikum fil janna wallahi na rantsi da Allah na yadda cewa ita Aisha matar annabin ku ce a aljanna walakin Allah haftalakum biha liya'lama anta ahu a iyahu tuti'unahu am iyaha sai dai Allah ta'ala ya jarrabe ku ne da ita ga shi za ku biyayya ko ita kaga anan yake rantsuwa amma da Yasir cewa wallahi ya san cewa ita matar annabi ce sallallahu alaihi wasallam a aljanna sai rantsuwa akan abin da ba shi da tabbas a musamman ma harkar aljanna ba a rima wani hukunci da aljanna ba a masa hukunci da wuta sai idan nassi ne ya tabbatar da haka sauraka amma ibn yasir anan ba zai yi ta rantsuwa ba haka nan a banza kaga mata annabi da suna ciki sumayya mahaifiyar yasir ita ma tana cikin matan da annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko farko ma ana ce ita ce awwal shahida wacce ta yi shahada ita ce farkon wacce ta yi shahada a musulunci annan salam alaihi ya yakan wuce ta gabansu ana musu azaba yace isbiru ala yasir fa inna kuma aljanna ku yi hakuri ya ku iyalan gidan yasir aljanna ce alkawarin ku to kaga asabayya aka kashe ta wannan guri ta bayar aljanna ce to suna na haka aka ta tsuntar su a cikin tarihi na musulunci wanda annan sallallahu ya musu bishara da aljanna kuma mata ne sunan da yake cewa matarsa ce ta tafi gidansu ba tare da wani dalili ba kuma ya yayi ta dawo ta ki dawowa shi kuma bai sake ta ba shi idan ta nemi kuɗi ko wani abu na bukata dole ne ya bata duk matar da ta yi wa mijinta tutu ta yaji to ta sarai da duk wani haƙƙinta da yake kan mijinta haka ta sarai da haƙƙin kwana ta sayar da haƙƙin ci ta sayar da haƙƙin sha duk wani haƙƙin nata ta sarai har sai lokacin da ta dawo cikin ɗa'arsa saboda haka maganar ya bata kuɗi ba bata taso ba in tana so ya bata kuɗi ko ya bata ci da sha sai ta dawo gidansa amma in tana gidan iyayenta to anan ta zubar da duk waɗannan haƙoƙi nata sai sakon abdulkarim nan wanda ke cewa malam karin bayani akan wannan ayar da ke cewa da awahun fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam shin kenan yan aljanna salam za su rika fada a junan su. to ko da ya ji mun ce ba a cewa salam shine ya bugo ya rubuto kaikaice. kamar ya samu hujja <laughs> to da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salamu akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin ba ita kadai ba tana da cikin alqur'ani irin wannan salamu qawlan min rabbir rahim la la la la yasma'una fiha illa qilan salaman salama duk suna nan a cikin sabanan ba hujja bace da za ta sa a nan yadda shari'a ta tsara maka sallama ka canza ta ta koma ta dan aljanna kamar ce ka zaba dan aljanna tukunna amma dai a nan musulunci ya ce sallama salam salam ya ce a rika cewa ko assalamu alaikum ya annabi ya koyar ya yarka shi da sahabbansa shi bai karanta ayar ba shi ba san da ayar salam salam din amma kuma in annabi sallallahu alaihi wasallam salamu alaikum ko salamun alaikum saboda haka wannan ah, ah, wasu daga cikin malamai suna ce salam anan an yi hasfin shi muta'alliq din ne kamar da aka sani a cikin larabci a larabci akwai abin da ake cewa hasfu a shafe wani abu wanda ake kaddara shi bai wa kalma ɗaya ta zama jumla a larabci kalma ɗaya ba ta zama jumla jumla ko ka ko daga nahul wadu ka fara zaka jumlatul mufida ta min kalimatai dole sai ta haɗu da kalma biyu to kalma biyu ɗin nan ko dai ta zama dukkan su a zahiri ko kuma ya zama ɗaya an ƙaddara ta a larabci haka haka larabci yake ka babu salam kawai shi kadai jumla mufida dole sai ya zama akwai muqaddar shi yasa a wani gurin alkur'ani ka ga alaikum ɗin ta fito tunda anan ce tahiyyatuhum fiha gaisuwar da ake gaishe su da ita wasu malamai suka ce ko dai mala'iku suke gaishe su da ita ko kuma suke gaishe da zunansu salam salamu shi salamun alaikum akwai inda Allah ta'ala ya fito da alaikum wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar kaga anan alaikum din ta fito da cikin zama ka akwai alaikum din so haka in aka kawo salaman ko salamun in aka ce salamun to jumla ce ismiya in aka ce salaman to jumla ce fi'iliya kamar lokacin da bakin annabi Ibrahim suka shigo wajensa mala'ikun da suka shigo Allah ta'ala ya ce fa qalu salama ƙala salamun fama labisa an ja'a bi ajlin hadith fa salama qala salamun salaman qala salamun malamai suka ce sallamar sa ta fita su su sun yi masa sallama shi kuma ya amsa musu da wacce ta fita su kamar da Allah ta'ala cewa idza huyitu bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha saboda su tasu jumla ce fi'iliya ma'ana nusallimu alayka salaman haka suka ce nusallimu alayka salaman salaman maf'ulun mutlaq ne nusallimu alayka salaman shi kuma yace salamun alaykum shi kuma tashi sallamar jumla ce jumla ce ismiya jumla ismiya tana tana nuna subut tana nuna kafuwa da wanzuwa sabanin jumla fi'iliya tana nuna tajaddud tana nuna sabuntuwa saboda aka ce sun yi sallama shi kuma ya amsa musu da wacce ta fita su ala halin dai wancan eh, salamun alaikum ko salam ba gaisuwa ba ce ta nan duniya in ma akwai ta aljanna aljanna yan aljanna in ma hakan za su rika cewa salam salam din wanda ibnu ashur yana cewa ba suna fadatta ne ba a ma'ana gaisuwa ba suna fadatta ne a ma'anar ta'anis wa takrim ba ba ma'ana ta gaisuwa ba yadda shi ibnu ashur yake yake fahimtar abin nan amma a koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi rayu akan ta kuma ya sahabbai suka rayu akan ta kuma musulmi suka gada shine in ka ga mutane assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum wannan shine abinda alqur'ani abinda koyarwa musulunci ta tahiyya ta musulunci a nan duniya in an je lahira ba kilifi ko ba mai kaga dama ka faɗa ba zunubi a can ba laifi amma anan akwai tsari da ubangi ta Allah ya tsara ya eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi yasa hadisi suka zo akwai hadisi a cikin akwai hadisi a cikin sunan abi dawud abu dawud da Tirmidhi da nasa'i da da musnad imam ahmad wanda hadisin imran ibn husayn ne wani yazo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama majalisa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da yazo ya ce assalamu alaikum nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ashir yana da lada goma wani da ya zo ce salamu alaikum wa rahmatullah nabi ya ce ashirin yana da lada ashirin wani da ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu nabi ya ce salasun yana da lada salasun shi kaga ana so ba so ake kawai ka tsaya salam ka takaita ba inda haka ne annabi zai duk sanda aka kara kalma ɗaya sai annabi ya ƙara lada wanda ya ce assalamu alaikum annabi ya ce yana da lada goma wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi ya ce yana da lada ashirin wani ya kara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu annabi ya ce yana da lada talatin to kai gaba ɗaya assalamu alaikum ɗin ma ta kasa zuwa duka alaikum ɗin ma ka cire kawai ka ce salam ba a maganar ka kara ka samu 20 ko ka kara ka samu talatin wani yana da a cikin hadisin hadisai da yawa akwai hadisin sahal ibn hunayf sahal ibn hunayf hadisin sai a cikin al-mujam al-kabir na tabarani shi ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce wanda ya ce wa dan uwansa assalamu alaikum kutibat lahu ashru hasanat fa in qala assalamu alaikum wa rahmatullah ce kutibat lahu 20 hasana wa in qala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annabi ce kutibat lahu 30 hasana in kaga dan uwanka kace assalamu alaikum annabi ce sai a rubuta maka kyawawan lada goma in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi ce sai a rubuta maka lada kawawan lada ashirin in ka kara ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, sai a rubuta maka lada talatin haka nan ya zo hadisin abu huraira shi ba yana cikin sayo mushibban ce wani mutum ya zo wucewa ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce assalamu alaikum annabi ya ce ladansa goma wani zai zo shi kuma zai wuce ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi ya ce ladansa ashirin wani yazo zai wuce ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh annabi ce ladan su talatin wani yana cikin majalisin yazo zai tafi sai ya manta bai sallama ba annabi ce ya manta ai wacce yayi ta farko da zai shigo ba za ta hana shi ya tafi ba da zai tafi to wannan duk suna nan sun nuna ga yadda ake sallama din nan yadda musulunci yake sallama ga irin ladan ma da ake nuna duk sanda ka kara wani harafi a ciki wata kalma kuma ladan ka yana samun karuwa to kuma sai a zo kawai saboda ana taurin tesa ta sai sai kawai ta ce salam salam kuma sai ka ce wai a ce yan aljanna ai salam salam suke cewa to kamar iska ji can aljanna sai ka ce salam salam amma anan dai yadda shari'a ta ce assalamu alaikum haka haka annabi yake yi wa sahabbansa sallama haka suke yi masa haka musulunci ya koyar ba salam salam kawai ba sai sakon wannan da ke cewa shi kuma mutumin da ya makara bai yi sallar asubahi ba har rana ta fito to ya zai na ji ana cewa ko ya yi ba za su karɓi ba a wanda ya gina masa haka ba gaskiya ba da sanda mutum ya manta sallah ko bacci ya hajerin jaye shi har rana ta fito in ya tashi lokacin shi ne lokacinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an salati aw da siha falyusalliha idza zakaraha fa laysa lahu kafaratu illa zalik wanda duk zai manta sallah ko ya yi bacci bai yi ba to ya sallace ta duk sanda ya tuna bai da wata kafara sai wannan wannan shine sa shi ne ya yi sallar a lokacin da ya tuna ko a lokacin da ya farka nan salar ba ya zo ƙarshen dare ya rurruɗe zulumi ya ce bilal idan asuba ta yi ka tashe mu sai ya kasance a nan salar bai tashi ba sai da rana ta fara dukansa tashi ce ya bilal haka ce wallahi abin da ya rinjaye ka shi ya rinjaye ya rasulullah ana baccin da ya fi karfin ka shi ya fi karfi na na bai ce to bar wannan guri akwai shaidan anan suka matsa gaba sallallahu alaihi mai yasa aka yi kama aka yi sallah to kaga rana ta hudu kuma annabi sallallahu alaihi ya sallaci asuba to su ba wanda ba wani malamin da na san zai gaya maka cewa in kama karba kai sallah ba ka tashi kai da safe ko da rana bayan rana ta fito sallah ba ta yi ba ba na jin wani malami ne zai gaya maka wannan magana irin ke cewa shin laifin kisan kai yana kan wanda ya kisan ne ko kuma har da wanda ya sa aka yi kisan kan ta hanyar bayar da kuɗi dubin da wanda ya yi da wanda ya taimaka aka yi ya ba da kuɗi aka yi umarni ko umarni saboda a ka'idar musulunci duk wanda ya umarni aka aikata wani abu da shi da wanda aikata duk tafiya su ɗaya nabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar ga wanda ya taimaka da akan kashe musulmi annabi ya ce walau bi nisfi kalima ko da da rabin kalma ne malamai suka ce rabin kalma kamar ya ce ok bai karasa ba ok kamar ya ce ka bai karasa ba wancan ya fahimci dai kawai kashe shi ake nishi to shi ma ya yi tarayya da wanda ya kisa to bari wanda har zai ba da kuɗi na biya ce wanda ya ba taimaka da rabin kalma to wani kuma wanda zai taimaka da kuɗi a je a yi kisa babu shakka da shi da wanda ya kisan duk tafiyar su ɗaya sunan ibrahim zawaje ke cewa me ake nufi da cika addini kila yana nufin ayar da tace alayhi wa akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam a yau na cika muku addinin ku abinda ake nufi da cika addini shine dukkan wani abin da ake bukata a addinance annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya yi masa wahayinsa ya karantar da al'umma shi babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya boye ko ya rage wanda ya wajaba mutane su san shi bai gaya musu ba wanda zai kai su ga Allah ya kusantar da su ga Allah annabi bai gaya musu ba ko wani abin da zai nisantar da su daga fada wuta ce annabi bai gaya musu ba su da yake cewa ma taraktu shay'an yuqarribukum min Allah wa yub'idukum 'anil nar illa wa qad amartukum bih wa ma taraktu shay'an yub'idukum 'anil Allah wa yuqarribukum min an-nar illa wa qad nahaytukum 'anhu ban bar wani abin da zai kusantar da ku daga Allah ba ga Allah bai nisantar da ku daga wuta face na umarce ku da wannan abu ban bar wani abu wanda zai nisantar da ku daga Allah ya kusantar da ku zuwa ga wuta face na hana ku saboda haka babu wani abu da sunan shi addini wanda za ka yi Allah ta'ala ya rubuta maka lada ka samu kusanci ga Allah Allah ta'ala ya soka Allah ta'ala ya sa ka aljanna saboda wannan face annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi wannan shine abin da ake nufi da cika addini to da abin da aka ce ya cika to ba zai karɓi ƙari ba kuma wani abu da zai zo bayan cika to ƙasa zai zuba ko kofi ne ka cika shi da ruwa in ka zo ka ƙara zuwa to zubewa ƙasa zai yi ba zai yi ba zai samu halli ba to addini ya cika babu wani abin da zai zo ya abin nan na'am za a iya samun ragi wasu abubuwa da aka sani ana yi a addinance kuma wasu dalilai ko jahilci ko wani yanayi ya sa a wannan zai iya yiwa don don abin da ya cika zai karɓi ragi amma ba zai karɓi ƙari ba haka za a iya samun wasu abu a addini ne amma mutane ko saboda jahilci ba su san su ba ko ku a'a sun san su ko saboda kiwa ko kuma a'a yanayin da suke da yadda suke rayuwa ba za ta ba su yi ba ko canjin canjin eh, wato abin nan eh, geography na guri geography ta guri ta canza zai yi ba yanzu kai gaje aka ce ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajjin sa da yazo guri kaza ya tsaya ya yi wanka da yazo guri kaza ya shiga makka ta kofa kaza yanzu ba za ka iya ba ko kana so ka yi bai da za ka yi in ka je aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wani guri wai shi sunan shi zuwa a nan ya wanka to in ka je yanzu sai ka samu gidan wani balarabe ne to za ka je ka ce nan ne annabi ya wanka kai ba ya buɗe ba ka shiga kai wanka ba ka ga zai yi ba ka ki ku ba su haka zaka wuce ko ka je ka samu wani shago ne kantin sayar da balabale ne zaka je ka ce zaka yi musu wanka kantin sayar da balabale to kaga yanzu ba yadda za a yi kana ji kana gani haka zaka hakura da wannan sunnar ka wuce ta nan eh, eh, ta kofa a ce annabi sallallahu alaihi ya shigo ta kofa kaza ta kofar bani shayba za zaka samu wata kofar bani shayba ne zaka shigo ka je ka samu yanzu wata gada ce akai a gurin dole sai ka tsallake gadar sannan ka yi shigowa ma abin nan kawo abubuwan su canza wani abin ba zai yi ba ko kana so ka yi dole ka hakura wasu kuma su kuma abubuwan kasala da kiwa da waye ba za ka iya yi ba ko kana so eh, jikin da yadda dan adam yake son jikinsa da son lansa ba zai yi wasu abubuwan ba za ka wajen ragi za a iya samun a ragi duk da cewa ragin ba ta fuskar a fitar da wani abu a addini ba a ce wannan ba addini ba ne a daina shi wannan ragin ba zai yi ba da shi da karawa kusan ɗaya suke abu ne wanda ba zai halatta ba a ce ga wani abu kamar misali a ce salloli wani ya ce salloli sun yi yawa yanzu mutane aikace-aikace da a gabansu ba lokuta harkoki yanzu sun faɗaɗa ba kamar da ba saboda ya kamata salloli biyar ɗin nan a dawo da su su zama hudu ko a rage adadin raka'o'insu musamman a zahar da la'asar ɗinnan nan mutane suna cikin hada-hada kawai alƙayin biyu wani ba za ta yi ba ko wani ya zo ce azumi shi yana ganin azumi din nan a rika shiftin shiftin in ya zo a wani lokaci da ake da dan zafi zafi kawai a dan yi shiftin din sai shiga cikin lokacin sanyi haka wanda zai zai karbi wannan canjin ko wannan gyaran ko yace zai rage adadin kamar da wani shugaban kasa ya taba yi wani shugaban kasar Tunisia wanda ya rubuta ba ya nemi cewa sai ya rage adadin salloli sai ya rage adadin azumin abin da lokacin azumin Ramadan saboda wai ana samun production yana yin ƙasa na ma'aikatu mutane suna azumi ba sa iya yin aiki sosai abinda ake fitarwa na kayayyaki suna yin ƙasa in azumi yanzu saboda ka zai rage azumi mai tun daga asubahi sai an kai faduwar rana kawai in azahar sai kawai a ci abinci saboda a samu iriji ya dawo tare da mutane su ci gaba da aiki haka ba da ya saurare shi duk duniya a kai ca a kansa A kan rubuta masa cewa an bai janye wannan maganar ba to ya da kansa daga da'irar musulmi to irin wannan ragin ba zai yiwu ba to haka shi ma tsari yadda ka san wancan ragin ba zai shi wa tsarin ba zai yi ba ba zai yi ba kuma wani ya zo ce ga wani abu duk da ba a yin shi a zamanin manzo Allah Allah bai ce ayi ba annabi bai ce ayi ba amma dai ina ganin ba laifi a danyi dai a watakila dai in aka yi dace za a iya samun lada kuma ya ce za a samu lada to wani shi ba ba zai yi ba yadda ka san ragin can ba zai yi ba to haka shi ma wannan karin ba zai ba shi ne wannan ma'anar cikawa da Allah ta'ala yake nufi a wannan ayar ta ji ahmad isa wanda ke tambayar shin akwai wata addu'a da mutum zai lazumta ne domin ya daina aikata wani sabo to akwai addu'o'i da ƙur'ani ya koya mana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya allah ka karkatar da zukatanmu bayan ka shirye mu kaga yana daga cikin karkacewar zuciya ta karkata zuwa ga saban Allah ko ta karkata zuwa ga shirka ko ta karkata zuwa ga ma'asiya duk karkata ce to lokacin da kake addu'a rabbana la tuzigh qulubana kana roƙon shi kai ya karkata maka da zuciya ko zuwa ga abin da yake shirka ne ko zuwa ga abin da yake sabo ne ma'asiya ce addu'a ce kake Allah ta'ala ya tabbatar da kai kan akan abin da wasabbit aqdamana da Allah ke ce wasabbit aqdamana ka tabbatar da diga digan mu sau kaga wani addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ce Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata kan tabbatar da zuciyata akan addininka kuma mutumin da yake aikata wani sabo zai iya addu'a da roki Allah karara da sunan saban da yake ya Allah ina yin maka laifi iri kaza Allah ka raba da irin laifin nan nawa Allah ka raba da shi tun yana ɗan ɗauki-ɗauki Allah ka raba da wannan harka ta ɗan ɗauki-ɗauki tun yana zina Allah ka raba da zinace-zinace ya rika addu'a irin wannan kuma ya sauki matakai da zai nuna cewa da gaske har a zuci abinda da yake roƙon Allah din shi yake so saboda in ka taimaka ta bangaren ka sai Allah ya taimaka maka na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi fafutuka suka yi kokari saboda mu sai ka sai kai wannan naka kokarin kai ma wanda bahaushe ke cewa tashi in taimake ka to sai ka tashi kai ma ta bangaren ka idan akwai guraren da sai ka je su ne kake saɓan Allah din to ka daina zuwa to in ka daina zuwa kuma sai ka ci gaba da addu'a amma ba ka je ka shiga gurin da kake ake sabon Allah dun ba kana ciki kuma kana addu'a la ta ziqulu bana wuri ne wanda in ka an je gurin eh, caca ake yi zadace zadace ake yi ne ake kai ka shiga gurin da ake yin wannan kuma ka ce la ta ziqulu bana ka ya nuna daga zuciya ba daga cikake ba amma ɗauki kafa in akwai wasu abokai waɗanda su suke jan ka kana yin laifin to kai bara'a da su ce to ni rayuwar nan tare da ku ba za ta yi ba su daina ganin ka ka daina ganin su ka daina abotar da su ka yanke alaka da su to sai ka koma gefe kuma kai ta addu'a amma kana tare da su kana hulɗar da suke yi tare da su kuma kana cewa Allah ya gyara zuciyarka kaga anan bai nuna wa Allah daga gaske kake ba sauraka in ka tashi ka nuna daga gaske kake sai ka ci gaba kuma da irin waɗannan addu'o'i to insha Allah Allah ta'ala zai karba addu'a ka zai sauke maka sai dan haro kofar wambar likitan bayar menene hukuncin wanda kullum yake hada sallah biyu ta azhar da al'asr saboda neman kuɗi a wani ai ba sai an ga maka hukuncin sa ba ce neman kuɗi yake ya hada sallar azhar waye ya halatta masa ya hada sallar azhar da asa saboda neman kuɗi neman kuɗi ba daga cikin dalilai da za su sa ka hada sallar azhar da asar kuma a ce harkar duniya saboda sha'anin duniya karkar sakaci kana wasa rere da harkar lahira ko shakka wannan babu wutar da ta kai wannan wani abu mai gushewa wanda nan zai zo ya tafi ko mai ka samu nan zaka ci shi ka bar shi anan ka fifita shi kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ya fa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura saboda abinda kake ne wani abu ne na gaggawa kuma a nan ƙarshe za ka tafi ka bashi ka tafi ka bashi abinda za je ka samu a lahira shine na dindindin saboda ka baya halatta ba inda aka halatta mutum saboda kawai harkar hada-hada kasuwanci cewa hada salloli wannan bai halatta ba yana sakon ke cewa malam ya halaccin sakonnin da ake aikawa ga yan uwa musulmi a ranakun juma'a wato juma'atin karim ko kuma juma'a mubarak ko juma'a mufida to wannan duk wani salo ne na zamani ba shi da wani asali a addini babu inda a addinance aka ce in juma'a ta yi ta aika addu'o'i ko wasu kalmomi na abin nan addu'a da zaka wa dan uwanka musulmi ba ta da lokaci eh, a ce sai ranar juma'a zaka yi masa da sanda ka tuno shi kai masa kuma ga addu'a nan da kullum muke wa mu a cikin tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka faɗa haka assalamu alayka ayyuhan ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin annabi yace in kuka faɗa haka ta ta shafi wani kowane salihin bawa a sama yake ko a ƙasa sauraka kowa ya shiga cikin wannan addu'ar sauraka wani abu ne da kawai an samu wata dama ce tunda da ga waya to bara a yi wani sai yake ganin kamar shi da ya haka kamar ya yi addini wanda bai haka ba yi addini ba wannan ba ba ba ba ka yi mutum addu'a kullum ma ka yi masa mana me yasa sai ranar juma'a ce za ka rubuta addu'a ka aiko wani ma irin sent to all din nan yake mai ma san waye aikawa ba waye bai aikawa ba to wannan ba ba ya da wani tushe ba ya da wani asali sunan ke tambayar ya ingancin wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce, babu amana ga abubuwa hudu wato mata sarauta zamani da kuma dukiya ni ban san wannan hadisin ba ban san inda annabi ya faɗi wannan hadisin ba wani shi kuma idan mutum aka biya shi kuɗin da ya yi kwangila sun haura shekara biyu ya zai yi da zakka to duk dukiyar da baka mallake ta ba to babu zakka a cikin ta sai ran da ta zama mallakin ka in ta zama mallakin ka ran da ka mallake ta to kuma sai ta shekara guda wato bayan ka mallake ta ta kai nisabi to ba daga ranar mallaka za ka fidda mata zakka ba sai shekara ta zagayo a kanta to daga lokacin kuma sai ka fitar mata da zakka saura ka in ka yi kwangila ba a biya ka ba to kudinka ba su zo hannu ba ba ka cewa ka ta shiga cikinsu sai lokacin da ka karba ka kuma daga lokacin sun zama naka to daga lokacin kuma sai ka fara sai ka fara lissafi to shi ma dai tambaya yake akan zakkan ne yake cewa an biya ni diyar kudin wani fili na kuma daidai lokacin zakata ne shi zan hada waɗannan kudin ne cikin kudin da zan fitar da zakka da su duk dai magana ɗaya ce duk hmm. duk yadda ba ta zo ta shiga mulkin ba ba ka yi hauzin ta zama taka ba to ba ka fitar mata da zakka sai ta zama taka tana ta zama taka to shi kenan sai ka yi mata zakka kamar yanzu wannan da yake cewa magana fili ya sayar ya abin an ba shi diyar filin sa kaga lokacin da aka ba shi lokacin ne ya mallaki kudin za a iya zuwa a ce an fasa a iya cewa kudin da yadda ake to an rage daidai kuma ya iya tunda bai zo hannu ba suka zo hannu sun zama nashi to daga lokacin kuma sai ya fara lissafin su ba kuma zai hada su da wasu wanda can yake da su ba su wannan lissafin su da sai abubakar yusuf wanda ke tambayar mai ake nufi da sakafa islamiyya to a sakafa ne wato wayewa in ce a sakafa ana nufin wayewa duk da akan yi amfani da kalmar sakafa ana nufin culture kamar al'adu da sauransu to amma dai kuma kalmar sakafa tana nufin wayewa ya na abubuwa na addini na rayuwa duk kasansu to in aka jingina zuwa ga islamiyya to sakafar ana nufin wayewar da ta danganci addinin musulunci ko rayuwar al'ummar musulmi ko tarihin musulmi ba wai sakafa amma ba akwai sakafa wayewa da ta shafi kowace irin rayuwa kama ce sakafa ce Najeriya kaga abin da ya shafi tarihin Najeriya al'adun mutanen Najeriya kabilun Najeriya abubuwan da suke da alaka da Najeriya kama ce sakafa islamiyya na nufin wayewa wacce take da alaka da musulunci kasan ka san a musulunci da ake kira addini da abin da ake kira annabawa manzanni ka zama kana da wani abu ko da baka zama malami ba cikakken ilimi akan wannan abu amma da in aka zo ana ana magana da abin kasan tushensa aka zo ana magana kan tarihin musulunci aka zo ana magana tarihin khulafa'ur rashidun kasan wani abu akai aka zo ana magana daular banu umayya kasan ce daular abu wani sarakunan daular banu umayya kasan dai wani abu kanta aka zo daular banu abbas kasan dai wani abu kanta aka zo ana magana da irin abubuwan da musulunci ya zo da su na ci gaba na rayuwa wanda shi aka ta hanyar musulmi aka fara samun sa ka san wani abu to da ita ce ake kira sakafa islamiyya zauna kowane abu ka dan san ka dan samu wani abu a cikin sa ya yake ta yadda da in ana magana akan sa ba za ka zama wato eh, irin irin ka zama dudun baka san me ake cewa ba kana dan kama tasha ka san ina kai ma in aka ce ka dan tofa wani abu za ka ce to wannan sai ce rajul ne musaqqaf islamiyyan yana da sakafa yana da sakafa ta musulunci ya san wani abu na musulunci zai iya zama yana da sakafa ta turai yana da sakafa ta garinsu yana da sakafa ta kabila sama bai da sakafa ta musulunci za aka zo maganar tarihin najeriya da al'adun najeriya da harsunan najeriya yana da wannan sakafar kama ka ɗauko maganar ulafa'ur rashidun bai san ma watakila ba zai iya ma lissafa su watakila ko zai iya lissafa su amma bai san wane ne abubakar ya riga umar ko usman ya riga abu kaga wannan ba ba shi da wata sakafa ta ta musulunci wanda da shi ake nufi da sakafa a dunkule ne kuma tambaya yake akan shin hadari ko tasowar hadari yana daga cikin sababban hada sallah idan hadarin eh, taso yadda zai ga alamar cewa zai yi ruwa kamar misali zo da iska iska tana ta kadawa a gari yana ta rugugi kaga wannan alama ce ta cewa hadarin yayi karfi kuma zai iya saukar da ruwa to sai a sanna amma haka dan burbushin sa haka a sama ya dan taso ba tare da ya hado ba to ne ba lalle a hada sallah ba ana hada sallah ne idan aka ga alamar da ba za ta aka in aka in aka watse to ba za a dawo ba to galibi hadarin da ake sa tsammani mai karfi zai ruwa ana gane shi inda zai gari zai yi bakikirin ko iska ta ta kadawa gari ana ta cida ga hadiri ya haɗo, to galibi akan sa rai cewa wannan ruwa zai sauka to sai kuka yi sallar magariba garin kuma ana ta wannan iska tana ta tashi abin nan to a lokacin kuka tashi kuka yi isha'i to wannan ba wani abu saboda kun samu wani abu mai karfi a zuciyarku wanda yake nuna cewa ruwa zai iya sauka kuma ba lalle ku iya dawowa ba alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi masu raro duka duka anan muka karshen shirin a wannan rana sai za ku yi sauraron maimaitar waɗannan shirye-shirye a ranakun talata da kuma alhamis a da misalin karfe biyu na rana amma kafin sanin kuma za ku yi aiko da na naku sakonnin akan lambobin wayar da aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma akan biyar. haka zalika za ku yi aikowa ta adireshinmu na imel a fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zamanta na facebook a wajen sashen addinin musulunci na gidan rediyo rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zanguna fm da kuma shi malami a dr sheikh muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin da kuka aiko sai bashir idris ungwago wanda ya tattara mana sautin a kan na'ura ana tsidar sassan da na kasance tare da ku nake cewa ku zai ma lokaci na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما